بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد اخلاص در عبادات و فقط خداوند یکتا قصد خود قرار دادن لازمه قبول اون عبادته طلب علممون طلب برای خداست اگر برای رضایت حاکمی امیری شخصی پدری مادری باشه این عبادت خالص نیست ریاست اخوف ما اخاف علیکم شرک الاصغر قالوا ما هي قال ریاست وقتر وترهم رسول الله من طلب من طلب من طلب العلم يصيب به عرضا من الدنيا لم يرى احد اليوم كما قال صلى الله عليه وسلم كثير طلب علم وكنا بقدر الدنيا بوی بهش نمیکشه نمیچشه مشابش نمیخوره تهدید بعیده ما برای رضایت کسی اینجا نیومدیم رضایت کسی اینجا توش نیست جز خداوندی. اگر قرآنی میخونیم آیه‌ای میخونیم اگر حدیثی میخونیم همونطور که دعامون باید خالصانه برای خدا باشه این طلب علمون هم خالصانه برای خدا برای باشه باید خالص باشه عبادتمون طاعتمون برای خدا باشه باید شروط این قبول عبادت رو ما باید بدونیم چون اگر شروط عبادت در ما ایفا نشه فردا روز قیامت محشور که میشیم با کی محشور میشیم محشور میشین با ابو جهل ابو لهب و امثالشون با نمرود و فرعون کی دوست داره همراه اونا باشه میگه این قصه ها دروغی مگه قرآن خمزه که ابن میگه کلش توحیده کلش کلش بحث عبادته بحث توحید که میاد خیلی ها تنشون میلرزه خیلی ها دلهوره میگیرن خیلی ها دیگه این سلفی ها پیدا شدن دیگه این وهابی ها پیدا شدن دیگه این جان این وهابی هایی که شما میگید اسمشون روشون گذاشتید مسخرهشون میکنید لقب بهشون میدید برچت بهشون میزنید میگه چی به چی بهتون میگن چی بهتون مگه به خوردتون میدن چیزی مگه قالبتون میکنن مگه چیزی غیر از میگن قال الله و قال رسوله چیزی غیر از این میگه چیز غیر از این بهت میگن که فقط قدر خدا تو رو بدو فقط خدا رو خدا رو بفرست؟ سبحان الله خدا شکایت داره از بندگانش خدا در قرآن میگه و ما قدر الله حق قدره بندگان قدر خدا رو ندونستن و ما قدر الله حق قدره اونطوری که قدر خداست جایگاه خداست مکانت خداست اون کسی که علی العظیم هست اون کسی که مجیب الدعوات هست و سألك عبادی عنی فا اینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان میگه اجیب دعوت الداع میگه صدات میشنوم میبینمت میگه ارحم الراحمینم لطیفم رؤوفم به اما قدر الله حق قدره بندگان قدر خدا را ندونستن اگه قدر خدا مکانت خدا جایگاه خدا را میدونستن مشرک میشدن عیسی را واسطه قرار میدادن یا موسی را یا عزیر را خداوند وقتی که یاد میکنه که بندگان قدرشون ندونستن و عیسی را فرزند خدا دونستن میگه تکاد السماوات تفطر با این قولشون با این بهتانشون با این شرکشون آسمان نزدیک شکاف برداره ولی قلب مؤمن عین خیالش نیست از کنار شرک و بتپرستی و مرده و عبادت غیر خدا رد میشه عین خیالش هم نیست به غیرتش هم بر نمیخوره به غیرتش بر نمیخوره چرا به غیرتش بر نمیخوره چون قدر خدا رو ندونسته خدا را اونطوری که شایستش هست تعظیم بکنه تعظیمش نکرده از عظمت خداوند یادش نبوده اون خداوندی که علی العظیم است اون خداوندی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند حجابه نور لو أشرقت سبحات وجهه لأحرقت مد بصره من خلقه كما قال صلى الله عليه وسلم حجابش نوره اگر یک شعاع از پرتو وجهش از اون حجابی که بین او مخلوقات است عبور بکنه تمام مخلوقات نابود میشن خداوند عظیم و متعال سپس اون ملحد زندیت پیدا میشه میگه خداوند در من حل شده الله اکبر کل آسمان ها و زمین تحمل پرتو شعاع نور بچه خداوند رو ندارد چطور در توی مخلوق زلیل خار پست گل خاک مخلوقی که بیشتری جسمی بیش نیست خدا در تو حل بشه مگر انسان چیه جز این خاک و گل فرسوده ای که وقتی که زیر خاک میخوابونن غذای مورچه و حشرات میشه چی هست انسان که به خودش این مغروره و میتازونه و به عقل خودش به فکر خودش میتازونه فکر میکنه که دین با عقل خودشه با فکر خودشه نه عقل رد نمیکنه عقل میپسنده نه بابا جان بیا بر بگرد به قرآن بیا بر بگرد به سنت ببین عرضه بکن اون اعتقادت اون فکرت اون دعات اون عبادتت اون توسلت اون شفاعتت بیا عرضه کن بر قرآن بیا عرضه کن بر سنت ببین خدا میپسندد یا خدا نمیپسندد خدا دوست دارد یا خدا دوست ندارد چقدر ظلمه چقدر ناسپاسی است که انسان قدر خداوند را ندوند عظمت خدا را به جا نیارد خیلی جای تأسفه خیلی جای اندوه و غمه که یک شخص ببینی بیاد در یک مخلوق عاجز و فقیر رو بزنه اون کسی که خداوند میگه ما یملکون من قسمیر یک پوسته هسته خرما رو هم به دست ندارن نمیتونن اون مخلوقی که نمیتونه یک پشه اگر بال شکست نجات بده اون مخلوق این خط عاجزه نه اینکه خلقت بکنه یک پشه یک پشه اگر بال شکست بالش درست بکنه مخلوق عاجزه کل بشر اگر جمع بشن پشه را نجات بدن اگر بالش بشکنه نمیتونن بالش رو ترمیم بکنن لا یستنقذوه نمیتونن بحث پشه رو خدا در قرآن میکنه مخلوقات اینقدر عاجزن مخلوقات اینقدر فقیرن اینقدر محتاج پروردگارن بعد میام اونها رو واسطه قرار میدیم قال دلیل الشفاعه قوله تعالی و یعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم عبادت میکنن میپرستن میطلبن از غیر خدا اون کسانی که ضرر و نفعی به دستشون نیست چی میگن میگن اینا شفیع ما شفاعت یعنی دعا یعنی طلب درخواست تقاضا میگن اینها شفاعتگرمان یعنی طلب و درخواست از خدا میکنن که ما از جهنم نجات بیاریم اینا شفاعتگوی ما اینا نجات دهنده ما حالا میاد بحث میکنه میگه حالا این شفاعت حالا واقعا شفاعتگرشون میشه یا نمیشه؟ آیا اون ولی میتونه شفاعتش بکنه یعنی میگه شفاعت دو نوعه شفاعتی نفی کرده در قرآن خداوند شفاعت خداوند در قرآن اثبات کرده شفاعتی منفی است شفاعت اولی که منفی هست از مشرکه شخص که شرک اکبر داره از پیامبر خدا از ملائکه خدا از هر مخلوقی شفاعت به طلبه شفاعتش به درد نمیخوره لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع اونها دیگه شفاعتگری در روز قیامت ندارن نجات دهنده ای ندارن یا ایها الذين آمنو فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اونجا دیگه روزی است که هیچ کس شفاعت نداره جز خداوند شفاعت مال خداونده و شفاعت از آن ظالمین نیست و کافرون هم الظالمون اینا که کافران ظالمان دیگه لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع اینا دیگه شفاعتگری ندارن این شفاعت منفی است بدون اگر عبادت درست نکردی در شرک افتادی تو خالد مخلد در جهنمی بعد میگن که شما فقط به ظاهر میگرید و میگرید و فقط تسبیدی توحید توحید الله اکبر ابراهیم خلیل الرحمن که خداوند دستور میده ما مثل او امت باشیم مثل امت ابراهیم باشیم مثل ابراهیم علیه السلام باشیم ابراهیم از شرک میترسید دعای ابراهیم چی بود؟ وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام وجنبنی من و بچگان بچه هام فرزندانم نمادگانم وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام پروردگارا محتاج خدا بود ابراهیم علیه السلام از خدا می از شرک می که پناه می ورد به خداوند از شرک از بت و مورد پرستی ابراهیم علیه السلام میگه خداوند میگه من تبع ملت ابراهیم حنیفه اتباع بکنید از ملت ابراهیم حنیف این ملت ابراهیم حنیف بود از شرک میترس بعد ما میگیم اینا نمیترسیم ما کلا موحدیم ما که خدا چرا دیگه توحید رو بکنیم؟ توحید رو بکنیم تا اینکه توحیدمون قوی بشه محکم بشه از خدا ثبات بخواهیم چقدر إن الرجل ليعمل بعمله لأهل الجنة ثم يختم بعمل أهل النار فيدخل النار هتوصل شخص عبادات عبادات أهل البهشت با عمل جهنمي مشه بخاتمه او با عمل جهنمیانه وارد از کجا معلوم اگر ما استقامت نکریم از خدا نخواستیم که ثبات بهمون بده ما مشرک از دنیا بریم چرا به خودمون مغرور بشیم به خودخواه بشیم قال و شفاعت المثبته هي تطلب من الله شفاعتی که ثابته فقط از آن خدا از خدا باید بخوایم بله رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا به شفاعت داده ولی رسول الله صلی الله علیه و شفاعت نمیتونه بکنه الا اینکه خدا بهش اجازه بده اجازه خدا به مشفوع و مشفوع له هم اینکه اون شخص بتونه شفاعت بکنه باید این مقام و این اهلیت رو خدا بهش بده من ذا الذي يشفع عنده الا باذن اول باید خدا اجازه بده که اون شفاعت بکنه دوم اون شخص مستحق شفاعت باشه چه کسی مستحق شفاعت داشتیم مسئله قبلی شفاعت منفی مستحق شفاعت اگر شرک اکبر نداشته باشه اگر شرک اکبر نداشته باشه خدا ازش راضی نباشه هیچ وقت مورد شفاعت واقع نمیشه قال و والشافع مكرم مكرم بالشفاعه والمشفوع له هو من رضي الله قوله قوله وعمله بعد الاذن اون کسی که شفاعت میکنه مکرم از جهت خداوند تکریمش خدا کرده به اون شفاعت والمشفوع له اون کسی که شفاعت میشه اون کسی هست که خداوند ازش راضی از قولش و عملش بعد از اینکه خدا اجازه بده به اون شافع كما قال تعالی من ذا الذي يشفع عنده الا بان کسی شفاعت نمیکنه جز اینکه خداوند اجازه بده و کم من ملك فی السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا و کم من ملك چقدر فرشتگان در آسمان لا تغني شفاعتهم شيء الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء و یرضا چقدر هست شفاعت ما پذیرفته نمیشه در حق اون اشخاص جز اینکه شرط الا اینکه خداوند اجازه بده الا من بعد ان ياذن الله اول بهش خدا اجازه بده به اون ملائکه به اون پیامبر به اون ولی اول خدا اجازه بهش بده الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء یا برای اون هم برای کی این دو تا شرط بحث شافع و مشفوع الله اول خدا بهش اجازه بده دوم لمن يشاء و یرضا ولی کسی که خداوند بخواد ازش راضي باشه ولا يشفعون الا لمن ارتضى جای دیگه خدا در قرآن و الا و ما یشفعون ولا یشفعون الا لمن ارتضى الا لون كسي خدا ازش راضیه خدا از چه کسی راضیه موحد يا مشرك موحد خدا خداپرست و خدا شناس اون كسي که اهل توحیده حالا توحید مهمه یا توحید مهم نیست توحيد مهم توحيد نباشه شفاعتي در كار نیست توحید نباشه شفاعتی در کار نیست اونجا دیگه تو هستی و جهنم بعد قاعده سوم یا القاعده الثالثه يقول المالك رحمه الله والقاعده الثالثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس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 ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه والدليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الحديث قاعده اول اینی که خداشناسی به تنهایی به درد نمیخورد قاعده دوم اینی که خداپرستی با شرک به درد میخوره قاعده سوم اینی که شرک ظلمات تاریکی از فرق نمیکنه که اون شرک اون کسی که واسطه قرار میدیم در عبادتمون در دعامون اون سنگ باشه بت باشه اون مرده باشه اون صالح باشه اون پیامبر باشه یا میخواد اون درخت باشه فرق نمیکنه فرقی بین اینها نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکینی که درخت را میپرستیدن و تبرک میجستن به درخت یا به قبر یا به بت متبرک اونها رو متبرکه قرار داده بودن به اونها تبرک میجستن اسلحه خودشون رو به اونها آویز میکردن به عنوان یک معبود یک واسطه‌ای که بهش متوسل شد توسل توسل ها مختلفه ما هفت نوع توسل, توسل داریم مشروع ما اهل سنت توسل رو قبول داریم هفت نوع توسل رو قبول داریم چند نوع توسل هست که ما قبول نداریم اون سطح بیشتر نیست اون توسلی که قبول داریم توسل اسماء الله و افعال خدا و صفات خدا قبول داریم ما توسل به اسماء خداوند یا رزاق رزقنی توسل میکنیم به اسمایی که خداوند داره پروردگارا توی که رزق روزی رسانی و اسم خدا را گذاشتی رزاق از تو که به ما روزی بدی توسل به اسم خداست توسل به صفات خدا داریم وقتی که مریض میشیم دست میذاریم بسم الله بسم الله اعوذ بعزت الله و قدرته عزت خدا قدرت خدا صفات خداست بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و حاضر توسل به افعال خدا داری اللهم صل على محمد كما اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهیم و على آل ابراهیم فعل خداست پروردگار همونطور که درود فرستادی به ابراهیم بر محمد و آل محمد هم درود همونطور که اونجا درود فرستاد فعلت همونجا که فعلت بود درودت بر ابراهیم اینجا هم اصلا میخوایم بر محمد هم قرار بده توسل داریم به حال داعی موسی علیه السلام دعا چی بود انی لما انزلت الیه من خیر فقیر حال داعیه تزرع و بندگی تو نیاز و احتیاجت به خداوند بگی هم بروردگار توسل داریم به عمل صالح رسول الله صلی الله علیه و شخصی گفت یا رسول میخوام بیناییم بهم بر بگرده نابینا بود بینا بی حاصل شد گفت که برو وضو بگیر دور نماز و توسل به عمل صالح یا اون شخصی که در غار گیر کردن یکیشون گفت که من بر سر پدر مادر میسادم شب تا صبح نخوابیدم و شیر براشون نگه داشتم فلان اون یکی گفت که من زنا مرتکب نشدم اون یکی هم گفت که اون سه که عمل صالح خودشون رو گفتن بعد سنگ و صخره از جلوه اون غار برداشتشون به عمل صالح توسل را قبول داریم توسل به حالی که ما داریم توسل به عمل صالح توسل که به ایمانی که ما به خدا داریم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ما ایمان آوردیم پروردگارا ما را ببخش بیامرز ما توسل ها است مشروعه بخواهد خداوند به اسم خداوند به وصف خداوند به فعل خداوند به حال خودت به فقر خودت به اعمال صالحی که انجام دادی تو میتونی از خداوند بخواهی دست به دعا بردار توسلی هست غیر مشروعه مشروع نیست شرع اجازه نداده توسل به صالح در دعات به یک صالحی واسطه قرار بدی خدا اجازه نداده یه چیزی که وسیله نیست وسیله قرار بدی شرع اجازه نداده ان التمائم والتولة شرك تمائم و تعویزات شرک تعویزات شرک اینه که بری پارچه رو سر قب ببندی یا به درختی ببندی بعد بیای به دست ببندی شرک راست حدیث ان تمام وسهلت شرک تمام شرک یا رویفه لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من استنجب رجيع دابة أو عظمه أو تقلد وترا أو تقلد أو أو عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه أي رويفة خدا عمر طولانی بهت میده مردم بگو کسی که رو گره میده ها برای که چش زخم نخورن رو گره میدادن او من استنجا به رجیع دابت که استنجا بکنه نجاست خودش رو پاک بکنه بعد از قضای حاجت با استخون حیبون یا مطبوع حیوان او تقل وتر از وتر تار کمان استفاده بکنه برای که چش نخوره مثل الان میبینیم مثلا بعضیا یک علامت بنفشی هست وسط چشم میذارن توی ماشین میذارن توی خونه که چش نخورن بعضی آب دریا بعضی نعل عرق بعضی نمک در آویز میکنن اینا چی اینا از شرکیاته از شرکیاته رسول الله صلی الله علیه و سلم اومد با همه این مشرکینی که این افعال رو داشتن و قاتلهم رسول و ولم یفرق بینهم فرق هم بینشون نداشت با همه اینها جنگید با همه اینها که این خرافات و این شرکیات داشتن چیزی که وسیله نبود سبب نبود سبب قرار میدادن جنگی راه اینکه چش زخ نخوری از کارت محافظت کن از کارت بکن صبحگاه بکن شبگاه بکن محافظت بر نمازها بکن نمازاتو به وقت بکن تا شش نخوری اما اینکه فکر کنی پارچه سیاهی ببندی سبز زیار... سبز زیارتی ببندی که چش درد میشه خیر حاشا و کلا این وسیله نیست وسیله یا شرعیه یا حسی بله دوا و دارو آب خوردی تشنه نمیشی حس علم ثابت میکنه ولی اینکه نمیدونم ضرر و نفعی بهت میرسه یا نمیرسه مثلا به بعضی خرافات ها زیاده دیگه پیش ما دیگه کلیپ تکون نده دعوا میشه نمیدونم فلاکس و غوری نمیدونم به طرف فلانی نشه دعوا میشه نمیدونم نه همه شرکیاته خرافاته از کجا آوردیم چه ربطی داره اصلا نمک چه ربطی داره که شخص چش نخوره کجا آمده همه شرکیاته اینا هم از افعال مشرکینه حالا شرک اکبرش و شرک اصغرش شرک اصغر وسیله از داره شرک اکبر اینا اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم باهاش مبارزه کرده دلیل حرف بدون دلیل نیست عرضه باید افعالمون رو عرضه بکنیم بر چی؟ عرضه بکنیم بر قرآن این افعالی که ما انجام میدیم عرضه بکنیم بر قرآن و سنت دليل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله حتى لا تكون فتنة فتنة منظور چیه؟ شيء کفر مبارزه مبارزكم بجنگ با مشرکین نابود بشه کسی نزدیک شرک هر نوع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهنا ده نفر اومدن بیعت کنن یکی بیعت نکرد رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا قال ان عليه تميمه فقطعها فبايعها قد إشكاد تميمة بعد باش بيعت کرد به جنگ میرفت جایی میرفت دستور میداد هر شطوری تار کمانی بهش آبیده چون تار شطور تار کمان از باب تبرک از اینکه چش, چش نخوره ضرر ازش دفع بشه استفاده میکرده میبسته رسول دستور میداد برید کل اون تارها را قطع بکنید برای چی برای که شرک پاک بشه و قاتلهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین لله که دین خالصانه برای خدا باشه هیچ نوع شرک و خرافاتی در ملت نباشه قال ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر دليل این که کسانی که زمانی که رسول الله ببعث شد خورشید و ماه را میترسیدن دلیل اینه خداوند در قرآن میگه از آیات و نشانه های خداوند خورشید و ماه سجده نکنید به خورشید سجده نکنید به ماه میگه ابراهیم علیه السلام مبعوث نشد دید که اقوامی دارن خورشید را میپرستن فلما افل قال لا احب الافلین اول اومد خورشید را پرستید گفت که خورشید خدای منه پناه برد به خورشید صبح که شد خورشید نیست فلما افل قال من خدایی که روز شب نبا شب که شد گفت خدای روزمو میخوام خدا خدا کجاست میخوام نگاش بکنم میخوام ازش درخواست تقاضا بکنم نیست قال لا احب الاخرین پس دوستش ندارم خدایی که الان نیاد به دردم نخوره من دوستش ندارم ماه, ماه رو دید شب گفت که ماه رو میپرستم از باب مناظره نه اینکه قبول داشت بودن کسانی که ماه را میپرستیدن کسانی خورشید را میپرستن رسول الله صلی الله علیه و مبعوث شد همونطور که ابراهیم و ان تبع ملت ابراهیم ملت ابراهیم راه ابراهیم رو باید ادامه بدیم باید جنگیده بشه اینها فرقی نیست بین این کسی که خورشید را بپرسته ماه را بپرسه سنگ را بپرسه ولی را بپرسه فرقی بینشون نیست و دلیل الملائکه قول تعالی ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا خدا ازتون نخواسته راضی نیست که اونها را رب قرار رب یکیه رب السماوات والارض یکیه خداوند یکتاست ولا یامرکم خدا هیچ وقت بهتون دستور نمیده که پیامبران خدا و ملائکه خدا را بپرستید واسطه قرار بدید شریک با خدا قرار بدید بودن کسانی که ملائکه و پیامبران را میفرستیدن اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم با این آیات دستور داده شد که با آنها با اونهایی که پیامبران را میفرستند چیکار کنه مبارزه بکنه قال و دلیل الانبیاء بوجه که در آیه قبلی بود بازم تکرار و دلیل الانبیاء قوله تعالی و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین من دون الله تو گفتی که بغیر از خدا تو را واسطه قرار بدن و از تو بخواهن عیسی یعنی عیسی فرزند مریم تو گفتی به مردم قال سبحانك خدای پاک و منزهی عیسی بنده خداست عیسی اومده دعوت بده این اسباب باب تحقیر اون اشخاصه عیسی که محتاج خداست عیسی که خودش دست به دعا تو چطور میای عیسی را واسطه قرار میدی خدا را رها کردی کسانی بودن به هستن همچنان چند میلیارد دو میلیارد به دو میلیارد ما کسانی داریم که عیسی پرستن عیسی را فرزند خدا را میدونن صلیب میپوشن صلیب میپوشن از جای تاسف از فرزندان ما خودمون ها پیراهن پوشیده صلیب توشه شخصی دین وارد مسجد میشه گفتم برادر خدا تو را حفظ کنه برادر این پیراهن از روش سلیبه ما دینمون اسلامه ما فقط خدای یکتا رو داریم با آرومی والله به نرمی والله دوست ساله بهش گفتم دستش به نرمی گرفتم با لبخند بهش گفتم گفت برو به خودم رب داره به تو چه سلیب پوشیده سلیب ما در مذهب احناف همچین شافعیه داریم اگر کسی صلیب پوشید دچار نه که شرکت قرار شرک اکبر شده رسول الله صلی الله علیه و سلیب اگر تو خونه بود میبود پاک میکرد صلیب را از بین میبرد طرف پیراهن پوشیده تیم بارسلونا ریال مادرید نمیدونم چیه هزار تا تیم غربی مشرک پوشیده روش سلیبه. افتخار هم داره که پیراهنش نمیدونم مال تیم فلانی روش صلیبه بنده خدا روش صلیبه اینها از باب تبرک صلیب روش گذاشتن اون تاج اون تاجی که روش وسطش صلیب دینت دینت حفظ کن رسول الله صلی الله علیه علامت صلیب هر که اعتقاد توش نبود ولی سد سد ذریعه میکرد پاک میکرد ولی خب مسلمان مؤمن صلیب تو گردنشه علامت شاهین دیدی پشت ماشینا میزنن علامت نمیدونم اون زرتوش اون کوروش کبیر کیه میزنن اینا تقدیس عبادت اونها تقدیس های اونها صلیب بت اونهاست صلیب بت مجوسه صلیب بت نصاراست اونهایی که ادعای مسیحیت بت اونهاست ضرر و نفع ازش میطلبن بعد تو میای میپوشی بت را میپوشی بت را تقدیس میکنی این از نواقضه حالا بیاد بحث این نواقضش رو بعدا خواهیم داشت پس عیسی علیه السلام متبری از کسانی که او را به درجه خدایی رسوندن یا واسطه قرارش دادن بینشون و بین خدا و دلیل الصالحین قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يدعون أي يطلبون هناك صدا زده میشن سبب نزول داره من فقط یک تفسیرشو میگم تفاسیر درش نقش در این آیه اصل قضیه این بود جنیانی پرستیده میشدن توسط انسانهایی اون جنیان مسلمان شدن اولئک الذین يدعون اونایی که الان ازشون میخواهن اون جنیان چی حالشون یبتغون الى ربهم الوسیله اونها دست به دعای خدان متقربا به خدا ایهم یبتغون الى ربهم الوسیله ایهم اقرب دنبال وسایل، اون وسایلی که خدا قبل عبادت نماز طاعت منظور وسایل شرعیه الا لمن ارتضى فراموش نکنیم خدا راضی از اون عبادتی که خودش قرار داده که شرک توش نیست که اتباع رسول این وسیله هست نه که وسیله ماشین موتور نه اینا نیست با اینا انسان به خدا نمیرسه الا که در, راه خدا استفاده ازش بکنه وسیله منظور عبادته اون وسایلی که خداوند مگه ما گفت توسل مشروع داریم با اون توسل مشروع حالا بحث توسل خیلی طولانیه ولی خب اینجا به آیه ای که بهش استناد داره میکنه اصل قضیه اینه این اشخاصی که دارن ازشون میطلبن این مشرکین جنیان جنیان الان مسلمان شدن الان به درگاه خدا دارن پناه میبرن خودشون محتاجن دست به دعای خدا اینا دارن چی این مشرکین دارن از اون جنیان میطلبن خود اون صالحین یا خود اون کسانی که صالح شدن مؤمن شدن خودشون محتاجن دارن دعای خدا میکنن اینها دارن از اونها میطلبن این دلیل صالحین هست کسانی که اومدن بین خودشون و بین خداوند صالحین قرار دادن اولئک الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الاحجار والاشجار قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى لات اسم بوتی بود در طائف صخره بود روش نقش نقشی بود لات هم شخص صالحی بود والعزى درختی بود عزا درختی بود که بین مکه و طائف بود بهش متبرک می شدن این دلیل هم اشخاص صالح هم سنگ و هم درخت خب شاید شخصی بگه خب این دلیل عامه از کجا معلوم و تو سیرت اومده و فلان حدیث داریم حدیث صحیح در سنن ترمزی حدیث قاطعنوات بهش میگن در قصه در خروج رسول الله در جنگ حنینه چه اشخاصی تازه مسلمان بودن از کنار درختی رد شدن گفتن یا رسول الله برای ما ذات انواع درت متبرکه بود شمشیرشون و لباسشون بهش آویز میکنه از باب میکرده از باب تبرک گفت رسول الله ما چه درت تبرکی قرار بده رسول الله ناراحت میشه میگه والله لقد سالت كما سال بنو اسرائیل موسی همون درخواست و تقاضایی که بنو اسرائیل از موسی داشتن از من دارید میکنید که خدایی برای شما اجعل لنا الها كما لهم اله برای شما خدایی قرار بدن شما خدا میخوای مگه میگه خدایی میخواد که ببینید لمسش بکنید دست بهش بزنید که متبرک بشید خیر این چین خدای دنبالش نگردید خداوند بالای آسمان ها و زمینه خداوند منزه از مخلوقاتش دنبال این نگردید ما تبرک را قبول داریم ولی تبرک به پیامبر خدا نه به صالحین نه به پیراهن شخص صالح نه به عرق شخص صالح به پیامبر خدا پیامبران خدا اشخاص صالح که خداوند به عنوان نبوت انتخابشون کرده بود رسول الله صلی الله علیه و دیگر انبیا بله صحابه متبرک می‌شدن دلیل بود روش رسول الله تاییدشون کرده بود انکار نکرده بود ولیکن غیر از رسول الله صلی الله علیه و غیر از پیامبران خدا دلیل روش هست خیر نیست اونم در حالی که در حیاتشون و بعد از حیاتشون عرق رسول الله و موی رسول الله صلی الله علیه و آله الان نیست الان کسانی به دروغ موی رسول الله تو شیشه کردن میلیون میلیون میفروشن و تبرک میگن یعنی هیچ اساسی سندی هم نداره اگر بود سر و چش بود بعد از حیات رسول الله صلی الله علیه و آله عرق رسول الله نگه داشته بودن به از تداوی به مریضان خودشون میدن بودن از صحابه و رسول الله انکار انکار نکرده بود صلی الله علیه و سلم ولیکن این تبرک اینو رسول الله تقریر کرده بود ولی چیزهای دیگه از انواع تبرک را من کرده بود تبرک به درخت به قبر به مرده نه منع اینا دلیل روش نیست بلکه رسول خشکین شد در اصحابش این همون اشخاصی که تازه مسلمان بودن این همون حرفی بود که بنو اسرائیل زدن و موسی خواستن این همون مثل فعل مشرکینه این هم راه شرکه که انسان باید درش دقت بکنه درخت وسیله نیست خدا قرار نداده که ما بهش تبرک بجوییم از این انواع زیاده یعنی از بحث تبرک حالا تبرک به قبر تبرک به مرده یا تبرک به درخت زیاده یعنی چیزایی که متبرک میشن بعضیا میرن مدینه به خاک بقیه خاک مکه رو برمیدارن میخورن نماز در مکه صد هزار برابر میشه نماز در مدینه هزار برابر میشه نه خاکش خاکش نه صحابه خوردن و نه اصحاب رسول الله صلی الله علیه خاک خاکه که خداوند قرار داده که زیر اون خاک بخوابی نه اینکه اون خاک رو بخوریم اون خاک را بهش متبرک بشیم این تبرک ممنوع این تبرک را رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفته که انجام بده این چنین تبرکی چون زمین مبارکه دلیل بر این نیست که بهش تبرک بله بعضی چیزا مبارکه آب زمزم مبارکه طعام و طعم شفاء آب باران مبارکه انه حدیث عهد به رب میرفت زیر باران همامشو نداشت صلی الله علیه سلم ولیکن به درخت به دیوار به ذریح به پیش قبل دست دیوار ذریح بکشی شرکه من منع این حدیث رد بر این نوع تبرکاته تبرکاتی که دلیلی از شر روش نیست قال القاعدة الرابعة آخرين قاعدة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل, والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون مشرکین میگه مشرکینی که الان اونایی که اعتقاد به قبر و مرده دارن شرکشون از شرک ابو جهل و امثالش در زمان رسول الله صلی الله علیه و بدتره چرا میگه مشرکین به نص آیه قرآن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در شدت میافتادن میخواست کشتی غرق بشه دعو الله مخلصین له اونجا بود که خالصانه از خدا میخواستن ولی وقتی نجات میافتن مشرک میشدن میگه الان امت خودمون چطوره میگه در بلاست در مصیبت کشی میخواد غرق بشه میگه یا ولی فلانی یا فلانی یا پیامبر خدایی یا جد فلانی ای که فلان چه تو ترسه چه تو وحشته چه تو تنگناییه چه تو هلاکه و چه در خوشیه مشرکی فقط در خوشی شرک میورزیدن اینها هم در خوشی و هم در ترس اونا حداقل در ترس خدا رو داشتن فقط خدا رو خالصانه صدا میزدن اینا حتی در ترسم در اونجایی که جز خدا نمیتونه به دادشون برسه اونجا هم خدا را صدا نمیزنن غیر از خدا را صدا میزنن این میگه که چطور شیطان درهای شرک را باز کرده خرافات را باز کرده که امت حالشون بدتر از حال مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و بشه که انسان به جایی برسه که شأن اون ولی رو از خدا بالاتر ببره اون که جز خدا هیچ کس نمیتونه اونجا را فقط ولی نجات دهنده و پناه خودش بدونه این خلاصه بحث این چهار قاعده ای که در این کتاب داشتیم اینا تذکرات اینا هشدارها هست اینا نصوص قرآن نصوص سنت وحی خداوندیه خداوند ده متعال به من و شما و فرزندانمون و پدران و مادرانمون خواهران و برادرانمون نجات اخلاص در توحید اخلاص در دعوت متابعت و استقامت بر راه روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیروی و رهرو راه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش به ما توفیق و عنایت بکنه این خلاصه بود گذری بود بر این متون خیلی گذرا از این متون رد شدیم اینا نصیحت های این علمایی بودن که در, راه خدمت دین اومدن مردم را بیدار بکنن ما هم وظیفمون اینه که خودمون بیدار بشیم و مردم را هم بیدار بکنیم این راه را باید طی بکنیم این راه را باید پیش بگیریم برگردن ماست تک تک ما دعوت مردم همونطور که خداوند میگه قل هذه سبیلی ادعو الله علی بصیره انا و من دعوت به سوی خدا میدم من و پیروان من اگر پیرو پیامبری باید دعوت بدیم باید دعوتگر بشی دعوتگر به سوی توحید دعوتگری که شعارش دعوت پیامبران خداونده سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله على محمد وعلى ال محمد